Climata shangio minazas cacao arboin. Chocolado povas mildigi doloroin, pliserenigi la humoron, cae consoli. Ne estas mirinde, che tiom da homoi shatas gin. Set tiu dolce tentajo baldau povus malaperi, antaudiras almenau esploristoi de la Universitato de Californio. Culpas pritio, la changioi, ciu in la climata changio al portos por la cacao arboi. Iam en la iaro quindec, la cacao arboi povus esti el mortintai pro la varmigio de la tero cae pro nesuffice da pluvoi, scribas la esploristoi. Char cacao arboi besonas tre specifain condicioin por crescii, cae prosperi. Ili crescas en malvastas trio en pluv arbaroi, circa dudec kilometroin norde cae sude de la equatoro. Nur tie la plantoi ricevas suffice da pluvo, ancao la temperaturoi estas suffice altai dum la tuta iaro, porce la arbo portu ancao fructoin, el ciui seque povas esti productitai cacao, quiu estos besonata kiel baso por bongusta cioccolado. Pli ol la duono de ciui comerzatai cacao faboi devenas el du landoi en occidenta Africo, la ebura bordo cae ganao. Iam pli altigio de la temperaturoi, ie du como unu gradoi Celsiuso sur nia planedo, forte damagius la cacao arboin la secchezzo lige cun la pli altigio della temperatura estus mortiga por ili, calculas la esploristoi. Eblezzo estus translocigi la cultiva in zono in pli directe al montarai regionoi. Sed la tiu cele taugai regionoi en Ganao cae ebur bordo, laula esploristoi, tamen ne estus useblai, char iam temas pri endangerigitai ecologiae sistemoi, cae tial en tiui regionoi flauro cae fauno besonas apartan protecton. La esploristoi tial devas iri alian voion. Ili volas predi novain plifortikain cacao arboin. La esplorista skipo, tio cele usas, modernegan technologion. Helpe de la gen tondilo CRISPR, la gen segmentoi, qui respondezas pritio, che la plantoi reagas tiom sent teme, pri veterai condicioi, estu intersangitai. Tiai precisai, cae samtempe etai adaptoi de la donoa iam estas applicatai, por fari ricolto in malpicostai, cae pli fidindai. La esploroi estas confinanzatai de la usona nutraja conserno Mars. La conserno sin, reductigis la iaro du mil quindec la enaerigon de carbon dioxido en la libera ceno de la entrepreno ie pli ol sestec procentoi. La conserno disponigas en tutte 1 miliardo da usona idolaroi por la proiecto pri la bredado de pli fortica e cacao plantoi. Chula esploristo i vere successos disvolvi pli fortica in cacao plantoin pritio necessas attendi. Sha tanto i de cioccolado tamen ne comenzu sto sian preferatan frandajon. Char ancao cioccolado malfrescigias cae tiam ne plus bon gustos.